Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Ты, Господи! Аминь.